Jer ako muslimani, ako ovaj umet ne ispravan ključ s kojim se odključavaju od smera vrata džemneta, nema poniženja za njih. Nema poraza za njih na ovome, a kamoli na onome svijetu. Neko će kazati, pa ima li potrebe toliko govoriti o la ilaha ina Allah Muhammadur Rasulullah, pa o čemu ćemo dugo govoriti, šta je to prioritet svih prioriteta, ako nije da dobro saznačemo i da dobro razumijemo koga to mi obožavamo. Jer smo li prije toga sve pripreme koje je Islam postavio preduzeli Jesmo li se za la ilaha illallah dobro pripremili? Jesmo li se za la ilaha illallah dobro predjelili? Ili mi hoćemo pored la ilaha illallah još nešto drugo? Da miješamo sa ovom čistom vjerom kojom je Allah subhanahu wa ta'ala jedino zadovoljan da miješamo nešto drugo. Pa zbog toga su islamski učenjaci postavili dva rukna kod la ilaha illallah i dva rukna kod Muhammedu Rasulullah. Rekli smo da je prvo nesi da moramo pripreme napraviti u pogledu la ilaha illallah. Moramo talaknuti sva druga božanstva. Ne smijemo nijekoga tražiti pomoć. Niti se smijemo na koga oslanjati. Niti smijemo koga dozivati. Mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Mi se smijemo kome klanjati osim Allahu Jalla wa Ala. Moramo znači zanijekati sva lažna božanstva. Kao što su to uradili mušici Mekke i bukvalno i fizički morali su slupati 360 tipova koji su u čavi bili. A onda i one svoje domaće, bitovne, koje su se pripitomili u njihovim kućama, kojima su ibadete upućivali ili koje su uzimali za posrednike do Allaha subhanahu wa ta'ala. A nakon toga onda mora biti isbar. Da potvrdimo da je samo Allah žele šanu gospodar. Bez ovoga džaba klanjamo, džaba postimo, džaba se u prsa prsamo i udaramo kako smo mi veliki muslimani. Evo vidimo danas šta se dešava. Vidimo kako umet iz jednog poniženja u drugo poniženje. Prošli put naveli kako libijski narod je zbunjen 42 godine misli da ima nekakvog misliost nekakvog naučnjaka, nekakvog vojnog stručnjaka, nekakvog da daiju alima šeha za predsjednika. A oni imaju pravog arabskog Hitlera koji ne vjeruje u Kur'an, koji ne vjeruje u sunnet Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam i koga nakon 42 godine sa svi uglas gazile i kažu ne vjeri, a onda se raspalila u lemah Pa oni kažu, on nikako muslima nije bio. Jer je svojim postupcima davno iz islama izašao. Ali ono što nas i pored svega toga žalosti, neki dan se javlja jedan veliki alim ehli sunneta, jedan veliki sevetija iz Jordana koji brani tog vladara i navodi nekakve dokaze iz Kur'ana i Sunneta onako kako i on razumijeva kako se ne smije proti takvog vladara tići pobuna kako se zbog toga može izaći iz Sina kako se takvi trebaju ubijeti veliki muhadis iz Jordana koji još uvijek ima šubuhata o čemu ćemo danas i kako govoriti još taj Ali nema jefina da je ovo nevijedi u Allaha Čelešanuhu koji je zamjekao kun u Kur'anu i rekao da to nije za Muhammeda da to nije za njega da je to za Muhammeda koji je stavio svoju zelenu knjigu iznad Allahova govora subhanahu wa ta'ala i ima na milijone kuprijata ali njemu još uvijek nije došao jedini da se radi o jednom, o jednom velikom banditu, o jednom velikom, ako Boga uskoro si historijskog sveću i pored toga on troši toliko vremena da se obrati na državnoj libijskoj televiziji i da brani tog tabuta la haula wala kuvata illa billah po takvoj logiki i po ovome učenjanu, ne može čovjek biti nevijeni, osim ako u stvaru izađe i kaže ljudi, od danas uzbite, ja nisam muslima nikam. Znači, ne može se nikak kristina po njegovom. I znači, la haula wa kuvata illa billah. Zato mi zagovaramo la ilaha illa Allah. Onako kako je to zagovarao, sedem, i halef ahli sunne ul džema' a to je da prvo ne negiramo sva važna božanstva da potvrdimo Allaha subhanahu wa ta'ala da priznamo Allaha dželešanuhu i onda ćemo tek imati koristi od la ilaha illallah isto tako u pogledu Muhammedu Rasulullah ne smijemo pretjerivati i ne smijemo činiti ono što su radili Benu Israili u pretjeranoj ljubavi prema ili izmišljenoj ljubavi prema poslanicima. Nego moramo kazati da je Muhammed sallallahu alaihi ve sellem Allahov rob i Allahov poslanik. Kada kažemo rob, on je veše stvorenje kao i mi što su stvorenja. Nema nikakve nadnaravnosti. Ne može prstiti bez Allahove dozvole. Ne može umrijeti bez Allahove dozvole. Niti može živjeti ako je, ako je Allah drugačije odredio. On ne može da upravlja nebesima i zemljom. On je rob i poslani. Zadužen za ovaj umet da prenese i on je prenio. I koga ne bude slijedio, neće u žene tuči. Ovo je la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Pa se na osnovu ovoga trebamo svi postrojiti i vidjeti šta je sa nama. Pa smo kazali da je prvi šat la ilaha illallah, ilum. Ne može se bez svatanja šta je la ilaha illallah ovo razumjeti. Ili ne smije se ovo tako lako preskočiti i kazati trebamo postati hafizi, trebamo postati muhadisi, trebamo postati mufesiri, trebamo postati fakihi, a ne razumijemo temelj ove vjere. Pa nam se može desiti da poznati hafiz Balkana izađe u Beču pred Bečkom filharmonijom i on prije njihovog džehennemskog sviranja prouči jezan. Pa će onda oni ću likat poslove. Kod njega nema opterećenja pored toga što dobro Kur'an na pamet zna. I što ga je Allah počastio lijepim glasom a njega ne proganja, otkud on među najmanje 350 čakira, u šta on njih poziva i ko koga u šta poziva. Pa se vidi da je neko, da je neko i da se mnogi ljudi nalaze pored toga što Kur'an znaju na pamet, u ovoj lijepoj vjeri kao što se jako nezavidno snalazi slon u prodavnici kristala, nikako izaći van kristalni ograda. Samo gruh, samo gruh vano. Zbog toga je potreban ilumora ilaha Allah. Da ljudi znaju kada nešto kažu. Zato je buleher je znao šta znači la ila Allah. Ebu Džehar je znao šta znači la ila ilaha illallah. Mušici Mekije su znali šta znači la ila Allah. Fir'aun je znao šta znači la ila Allah. Pa je onda vagali su, hoće li to ostaviti ili neće ostaviti. To jeste, hoće li svoj paganizam ostaviti, jer znaju šta zahtjeva la ilaha illallah. Za s tim nema igre. Pa zbog toga se la ilaha Allah treba učiti i sav život potrošiti da se živi po la ilaha illallah. Da se uči šta je to Allah subhanahu wa ta'ala zatražio svojih robova, a šta im je zabranio. A nakon toga, kako će la ilaha illallah u našim srcima biti jako i črsto? Kako ćemo doći do stepena da ne sumljamo? Znači moramo učiti i nije to džaba prvi zub la ilaha illallah, prvi zub to ključa džendetskog. Da bi došao jedni. Zašto danas ummet nikako da istira makar na konac? Zašto danas ummet je u poziciji nesvrstani ili nezavidni? Zašto se dešava danas da se svi smijavaju na račun ovoga ummeta koji ima Kur'an pred sebom? Za koga Allah subhanahu wa ta'ala kaže Alif la mim ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ألف لا ميم تنزيل الكتاب تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين I dosta je ovakvih ajeta u kojima Allah Đelešanu kaže da je ovo knjiga u koju nema nimalo sumnje. Znači šta je suprotno sumnji? Jakin, ubjeđenje da je ovo knjiga od Allaha subhanahu wa ta'ala. Inna hada Kur'ana jehdi lilletihi akvam. Ovaj Kur'an jedino vodi pravom putu. Nijedna druga knjiga ne vodi pravom putu, osim Kur'an Allaha subhanahu wa ta'ala i sunneta Allahova poslanika alaih salatu wa salam. Pa zbog toga, kako doći do jatina, kako biti ubijeđen u džennet, kako biti ubijeđen da ćemo za jedan, jedno dobro djelo dobiti sedam stotina puta ili više od toga. Kako biti ubijeđeni? da, da ti se ne može ništa dogoditi osim ono što ti Allah Đelešanuhu naredio kako biti ubijeđen da se ti svome gospodaru moraš pokoriti kako biti ubijeđen u taj sav nevidljivi svijet pa zato treba učiti o Allahu subhanahu wa ta'ala da bi došao na drugom mjestu jeklin ubjeđenje. E sada mi sebi možemo kao prisutni i onima koji će nas čuti postaviti jedno pitanje. Jesmo li mi ubijeđeni u la ilaha illallah? Šta kažu naša djela? Šta kaže naše srce? Šta kaže naš jezik? Ima li, te, ima li tu kakvog poremećaja? Vidimo, draga moja braćo, često da ima. Vidimo često da ima. Jedno govorimo, drugo radimo. Allah zna šta je u našim srcima musliman. A naše srce treba da kuca za la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah. I zato kada su Arapi, Beduini, htjeli da iskažu da oni imaju jekin, odmah im je to Allah Đelešov negirao. Jer ne jekin se ima sa potpunim islamom, a ne površinskim islamom, ne djelevičnim islamom. Kako odradiš neki djel? I kad kreneš da uradiš neki grije, šta to govori o tebi i o meni? Šta to govori? To govori da nisi uvježen. Da nisi uvježen u pogledu sunneta poslanika, ali se da tu sram. Zato ga svaki dan diraš. Zato se sa njim svaki dan ne možeš usaglasiti. Zato što sumnjaš. Jer da imaš uvjeđenje, da treba da izgledaš kao Muhammed sallallahu alaihi wa sallam i ti i ja, tako mi je Allaha ne bi se sekunde dvomio. Da imaš ubjeđenje da je noćni namaz mehr za hurije, nikad ga ne bi ostavio. Da imaš ubjeđenje da ako pogineš na Allahovom putu, da te čekaju 72 žene, šarači očima i nosom i uhom, i mjeriš ove dunjaluške prljave žene koje nisu pokorne Allahu subhanahu wa ta'ala ne smiješ u muhminku tuđu gledati zašto ne ideš u džihad zašto ne idem u džihad da ne bi rekao neko samo po nama neš po sebi zašto nas nema u davi zašto škrtarimo za Allahom vjeru zašto nas nema na namazima zašto nas nema u džematima zašto kažemo pa mogu ja ovako mogu i onako Zato što sumnjamo. Zato što sumnjamo. A kada budemo bili ubijeđeni, onda nas niko od hajrata odvratiti neće. Nema tog raspoloživog sredstva koje će te odvratiti od hajra kada budeš ubijeđen. I zato Allah te barek je u tala zarape kaže te beduine, hale ti arabu amenna. Oni kažu, evo imi odmah, potpuno ubijeđeni mu'mini. Kul nam tu'minu wala ti kuru aslamna. Niste li još ubijeđeni, niste li još mu'mini. Volemma jedhulim imanu fi kulubikum. Vi ste tek islam primili. Još potpuni iman, to znači potpuni jekin, nije u vaša srca ušao. A nakon toga Allah Želešanuhu daje pravu predstavu ko je ubijeđen u pogledu Allaha subhanahu wa ta'ala, a ko to sumnja. Pa kaže innama almu'minun alladine amanu billahi wa rasuli thumma lam yartabu. Zaista su mu'mini oni koji vjeruju u Allaha i njegovog poslanika i ne sumnjaju. Što Čovjek može kaže pa ja vjerujem u Allaha i njegovog poslanika, otkud ja ovdje među vama, ako ne vjerujem. Pa ko nam onda odgovara? Oni vjeruju u Allaha, žele šalu njegova poslanika i ne sumnjaju. Kako ćemo znati da neko ne sumnja? وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِيَمُوَالِهِ وَفُسِهِمْ أُولَٰئِكَ هُمُ صَادِقُونَ Oni se bore na Allahovom putu svojim imecima i svojim životima. Oni su iskreni. Znači, drugim riječima, oni ne sumnjaju. Oni imaju jetin. Pa zbog toga je borba čitav tvoj život i moj život da se ubijedimo u ispravnost ove vjere. Da se ubijedimo da što je god Allah Želešanu naredio se moramo pokoriti. Da se ubijedimo da nam nema ništa bolje i slađe i spravnije od sunneta Muhammada sallallahu alaihi wa sallam. Da se ubijedimo da u krmku nema kurbana. Da u haramu nema nikakve slasti. I da ubijeđeni tako budemo kada budemo ubijeđeni počeo dunja, onda duhan, čuo neko treba tu bježivati, Pa da se neko kaže, pa ne na rate ostavljaj duhan. Gdje ti na rate ostavljaj alkohol? Gdje ti na rate ostavljaj zinalu? Gdje ti na rate ostavljaj kamatu? Gdje ti na rate ostavljaj ovo ili ono? Onaj ko bude ubiježen, on će to odmah ostaviti. Pa zbog toga treba kod prvog šarta puno zastati i puno Allahu subhanahu wa ta'ala učiti proučavati kako bi došao jekin i ubjeđenje, da ideš ovim svijetom u teotkin ala Allah i Azzeo Čelle, da si upijeđen u Allaha Čelešanu, da se potpuno osloneš na Allaha Subhanahu wa ta'ala i da imaš upijeđenje. Mi danas nemamo upijeđenje u pogledu naredbi i zabrana, a kamo li da onda umeti na upijeđenje da će ovaj Islam pobjediti, da će i židovi krčani ili u Islam ili u zemlju, Da će rim tekvinom pasti. Da će dunjalukom dve muslimani biti. Da će islam u svaku kuću ući. Kogod ne misli ovako, on sumlja u principe ove vjere. A svačija i moja i tvoja djela pokazuju da li mi zaista imamo ubjeđenje u prosperitet ovoga dina je da imamo ubjeđenje u prosperitet ovog dina, ništa nas ne bi moglo zaustaviti. Da to transparentno kažemo i po tome živimo. I da nas od toga niko odraziti ne može. Nego imamo kompleks manje vrijednosti. Kontamo, jeste, to je Allah kazao, evo vidiš situacija, baš ne kaže tako. Pa ti situaciju trebaš zanijekati a u govor Allaha subhanahu wa ta'ala i njegova poslanika vjerovati, pa će ti onda doći jedin i bit ćeš ubijeđen i neće te niko moći s ovoga puta odraditi. A kuru kao li hada ostavila li uleku ve stavfiru innahu huva gafuru rahim wa ahiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Thank you. الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين كاشف الصنعك عليه الصلاة والسلام من لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا قلبه فبشره بالجنة رواه البخاري Kaže poslanik Ali Salatu Vosalam, koga nađeš kod ovoga zida, vjerovatno pored Kjabe, da svjedoči da nema drugog Boga sem Allaha Đelešanohu, mu steklinen, upijeđen, albel, upijeđen svojim srcem i nema nikakvog šubuhata u to, pa veće gubil dženne. Obradu li ga dženne tomu. Znači, zaista onaj čovjek koji je mu steklinen, ubijeđen sa jekinom u Allaha subhanahu wa ta'ala, neka se raduje da će ući u džennet. Pogledajte ashaba Allahu al poslanika, ali i salatu wa salam. U najtežim momentima, kada znači dolazi duša u grkljan, kada je fizički i psijički nepodnošljivo, i kada im dolazi čovjek i kaže, evo se saveznici protiv vas okupljaju, nisu rekli, uff, Mogli smo mi trebali malo izanalizirati kako ćemo se ponašati. Ovo vidiš, neko je nas ipak preposirao. Neko nas je malo ožestio, mogli smo mi to nekako malo budrovat fino, ne bi oni tako spinovali na nas, da smo mi fini. Jer danas ima dosta muslimana koji kažu, neće nas naši neprijatelji, Oni samo, znači kada si ti preko više radikalan, onda se oni uznemiri. A ovako kad ti fin musliman, fin i na špiglo i na vagu i svakako, on tebe neće dirat. Pa šta ćemo s Kur'anom koji kaže Volem tavba ankel jahudu, volem nasara hatta te tebi a milletekum, Ni židovi, ni kršan nikad sa vama zadovoljne neće biti. Za nikad. Ovo je negacija za budućnost, dok njihovu vjeru ne primite. Napiši onda na sebi, i neka napiše taj koji tvrdi da će ga čapiri ostaviti na miru kada on bude fir. Onda je to, onda Kur'an je nešto kazao što mi moramo negirati. Ako negira hatvis Kur'ana kazao da je nevjernik u Allaha subhanahu wa ta'ala, ni židovi ni kršan nikada sa vama neće biti zadovoljni dok vjeru njihovu znači, ne primite. Pa zbog toga, pone svi ti otežavajući okolnosti koje su zadesle Ashabe, kada su vidjeli saveznike, alladina kale lehumu nasu, inna nasa kad džema'u neku fahšavhum, fa zadehum imana wa kalu, hasbun Allahu wa ni'anu vakil. Došao im čovjek i kaže, eno se nevjernici protiv vas okupljaju, pa i se pripazite, to im je povećalo iman i osnovac na Allaha Đalešanuhu, I rekli su, dovoljna nam je Allah. I on je najbolji zaštitnik. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا أنس بن نظر koji je bio Allahovom dozvolom povod za objavu ovoga ajeta između ostalog pročilo se uhudom da je ubijen Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem I neki od ashaba kažu, završeno je, gotovo je, ubijen je Allahov poslanik, mi nemamo šta da tražimo. Počela sumnja da radi, počelo jednostavno ta teška situacija je se odrazila neke ljude. Pa ustaje Enes Ibn Nadal i kaže, o ljudi, ako je poslanik Ali se Osanam pogio za Islam, Pa zašto i mi ne poginemo za ono zašto je on poginuo i odemo u džennet? Pa je Allah objavio od mu'mina i na oni koji su isteni, na onome što su Allahu dželešanu obećali. Ima i koji su skončali, a ima i koji čekaju i ništa ne mijenjaju. Šta čovjeka čini da bude stabilan, da bude čvrst i da se ne mijenja i da bude stabilan? Kada je uvježen u pobjedu Islama, kada je uvježen u stranost ovoga dina, Pa zbog toga muslimani, ako žele da od la ilaha illallah imaju koristi, moraju biti ubijeđeni. Pa se onda neće dešavati da musliman kaže, ja klanjam, ali šta ćeš ovaj, ja jesam za šarijat, ali nije to za ovo vrijeme. Pa kad će onda tebi odgovarati vrijeme i po tvom da se šarijat uklapa u vrijeme, jer se vrijeme treba uklapati u šarijat? Pa se neće dešavati da ljudi jednostavno čine ono što je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio i to opravdavaju kao ovo je vrijeme. Sve mi odgažemo za sudnji dan. Pa kada se postađaju dvojca muslimana, onda kažu mi to odgađamo za sudnji dan. A šta ćemo sa šarijatom? Pa znaš da tvoj gospodar kaže Fela u robike la ju'minun Tako mi tvoga gospodara oni ne vjeruju hatta yuhakkimu kefima šeže bejnehum, dok im ti sudija ne budeš u sporovima njihovi. Oma la jeđidu fe opustim arže mimma kabajit, koju selimu teslima, a nakon tvoje presude, da nikad ne tegobe u svojim dušama ne osvete i da se potpuno pokore. Znači, ako ti izbjegava šerijat, da ti sudi na zemlji, ti se dobro prispitaj. Vjeruješ ti u Allaha Đelešanu, Kome je onda Allah Želešanu odjavio ovaj šarijat i ovaj zakonik? Ako ćeš se ti za svaku stvar obraćati ta vutu ili odgađati za sudnji dan. La haule ona kuvata illa billa. Ali to se može dešavati svakom onome ko nije raščistio, ko nije ubijeđen da je la ilaha ilala koncept života, da se bez la ilaha ilala ne smije ni u jednu poru života uči. I za kraj, draga moja braćo, Zašto su kršćani u zabluđi? Zato što su oni zbunjeni. Zato što oni sumnjaju. Oni sumnjaju. Oni još ne znaju. Njima se pričinjava. Šta je jekina, šta je sumnja? Ti si sada ubijeđen da si musliman. Ti si ubijeđen da sjediš i slušaš hudbu. To je jekin ubijeđenje. A zamisli da ti sada kažeš, ne znam ja sam ovo ja ili ovo neko drugi. Ja ne znam ja sam ja ubjehačen sa Novom novo Zelandu. Na kraj svijeta. To je belaj. Ako sumnjaš, to je belaj. Ako nije sumnja, onda još gore od toga, to je bolest. Ti onda nije šarijat ti digao ruke od tebe. Budala na Allah vjeru nije objavio. To ti nisi ubijeđen u nešto što se mora biti ubijeđeno. E, oni su zbunjeni. Oni su zbunjeni u pogledu Isara i Salatu od Salam. Jedni kažu ubijen, drugi kažu Bog, treći kažu mali Bog, ne uzubila. Treći, četvrti kažu Boži sin, razapet, ubijen, a Allah Đelešanu tvrdi kaže وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينَا Nisu ga s jekinom ubili. Sigurno ga nisu ubili. barrafahu Allahu ilaih. Nego ga Allah subhanahu wa ta'ala digao sebi, uzdigao ga sebi. Onakim šubihanom. Nima se pričinilo. Oni imaju šubu hata. Oni imaju sumni. Ovdje mora da bude jekin. I zbog toga oni svaki dan iz provalije u provaliju. I šubu hata u šubu hat. Pa se zbog toga zovu ona balin. Pa i Allah Želešan ode u zabudu zbog njihovi toliki sumnja, zato što nemaju jakina u Allaha Želešanu. A iz druge strane, draga moje braće, židovi, oni su nap naprotiv ubijeđeni. Oni su ubijeđeni da je ovo istina na čemu smo mi. Oni su ubijeđeni da je Allah slavo knjige i poslanike. I oni to iz ubijeđenja rade, ubijaju Poslanike i pokušavaju lažu tirati zato što su oni prokleti. Zato što su oni prokleti, oni su živi šeitani koji zemljom hode, koje, koje možemo svojim golim okom da vidimo. Kao što je Iblis. Iblis je znao da on sam sebe nije stvorio. Iblis je znao da ga Allah stvorio. Iblis je znao da se mora Allahu pokoriti. Ali je ovo stavio je iz svega toga oholost je bio njegov menheđ. Pa zato se dobro čuvajmo oholosti u svakom pogledu. Neće nam doći pravi jepin u naša srca ako budemo oholi. Jer jepina Allah Želešanu daje kada uđe potpun iman u čovjekovo srce. I zato smo mi između židova i hršćana. Jedni su izazvali Allahovu srđbu zato što znaju propise, a neće da po rade. Koliko danas mi znamo propisa Ali je to tabu tema. Ne smiješ i ti meni otvoriti ja tebi. Nego kao tolerišemo to. Hoće to Allah Hoće to kod Allaha proći? Hoće biti tam tolerancije kod Allaha subhanahu wa ta'ala? Ti imaš jednu priliku. Čini se nešto pokvari kod auta. Odmah zove onoga ko zna. I kad je on kaže sad je dobro, ja osuzim da je dobro, onda mi fino. A u vjerskim stvarima nije problem ako vučem noge šerpe Ili ako sam pola dina uzeo, a pola ostavio za neka, pod navodnim značima, bolja vremena. A šta ako se u svemu to ne desi, pa ti ne dočekaš ta bolja vremena? Molim Allah da barake wa ta'ala da ubrza pobjedu Islama i muslimana. Molim Allah da barake wa ta'ala da na ovaj dan, dan džume i najboljeg dana u sedmici pomogne muslimane u Libiji protiv arapskog Hitlera koji proljeva muslimansku krv Molim Allah te bareke ve taala da uzdigne zašto u la ilaha illa Allah od istoka do zapada da sudi samo Allahova knjiga i sunnet Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Molim Allah te bareke ve taala da pomogne najbolje evlije svih vremena a to su muđahidi na Allahovom putu i ulema koja se bori da sačuva čast ovoga dina. Molim Allah te bareke ve taala da ujedini muslimane u jedan srst, da budu za jednog imama, da sude po šerijatu i da poraze sve one koji čine nered na zemlji.